Näme, Myrat garry, garaşsyzlykdan oň kim bolan wezipesi? Hemme kişi bilýär-ä, Türkmenistanyň, näme, ateizm edarasynyň başlygy bolan. Ateizm diýmek näme? Dinsiz. Allany we Rasuly, Rasulyny, yslam dinini, mu'min-musulmanlary birinji duşman saýýan edaraň, näme, başlygy bolan. Garaşsyzlyk alamyzdan soň Myrat garry ölen bolsa jaýy jähennem bolsun, direm bolsa näme, Allah Tagala ajalyny howlukdyrsyn. Soň garaşsyzlykdan soň näme daran başlygy boldy? Dine daran başlygy boldy. Düşündiňizmi? Bu deň gelen aga-ow. Dine duşman bolup duran edaraň başlygy göni garaşlykdan soň dini goraýan, dini ýaýratýan, dini suratlandyrýan, mysallandyrýan edaraň Başlygy bolmaýar düşündiňmi? Şoň üçin näme, Putin gelende Nyýazow Myrat garry bilen bile Putiniň öňünden çykanda Putine näme diýenä, bu diýýä, Myrat garryny gorkezýär. Öň-ä, näme, ataizmiň başlygydy diýýär, indem buny din edaraň başlygy edip goýduk diýem üç bolup gülýäler. Halk şonda-da, näme, neme çyka, ybrat alyp, ybratlanyp bilenok bu aýdylýan zatdan. Seň üstüňden gülüp otyrlar-ow. Ýagny seň üstüňden diýdigimiz, seň diniň üstünden gülýäler. Seň diniňe başlyk edip kimi goýýarlar? Dinsiz, käfiri goýýarlar. Düşündiňmi? We şonsuzam indi dini mesele çözülenok. Hajybaş edibem kimi şony goýberýärler. Elmydama hökümet tarapyndan goýberilýän näme? Hajylaň başy şo. Dolandyrýan şo. Nähili adamlar ybadat etmeli? Nähili, näme, din tutmaly? Muny çözýän kim boldy? Diniň duşmany käfirler boldy. Şoň üçin, näme, diniň, näme, ýasamasy bar. Ýöne köp adam kabul etmeýär. Kabul etmeselerem, näme, ol hökman kabul etjek bolup başarmaly. Hakykat, näme, süýji däl, elmydama, näme, Ol nebse laýyk däl. Köp halatda hakykat näme agyr bolýar. Birbada ürküzýär. Birbada näme ajyrak bolýar. Birbada bilýänçäň, girişýänçäň. Şonuň üçin şu hakykady biz hökmany suratda her bir musulmana bildirmeli. Şu wagtky musulmanlaň din diýip tutup ýören zady din däl. Şu wagtky musulmanlaň alym diýip uýýanlary alym däl. Şu wagtky musulmanlaň dost diýip tutýanlar dost däl. Şu wagtky musulmanlaň dine dogry düşünýänler söýt öýtýäni ýalňyş, dogry düşünenoklar. Şu wagtky musulmanlar özleri garaşsyzlykdan alandyr söýtýäler. Şu wagtky musulmanlar öz garaşsyzlykdan alanaklar. Her döwrüň özüne laýyk koloniýa bar. Düşündiňmi? Indi koloniýa diýilse, bular ters düşünýär. Öňki ýalak ors näme atyn ýaragan tankan münüp gelişýärlak. Şu adam şoň bilen gelip täzeden basyp almalydyr etýär. Ýok, o döwürler şo suratda koloniýa edilýärdi, a bu döwür başga suratda koloniýa edilýär. Her döwrüň öz basyp alyş ýoly bar. Şu wagtky musulmanlaňam iskulçeniýesiz bary koloniýada. Düşündiňmi? Ýöne käbir ýurtlarda näme, şu koloniýa boýun bolmadyk hakyky muslimler bar, müjähitler bar. Düşündiňmi? Ana, olara-da her tüýsek näme, Töhmetler atyp garalaýalar. Kimler? Käfirler. Olaň aýtýan sözüne-de ynanyp bu musulman doganlaryny ýigrenýäler. Ýigrenýänlerem kim? Musulmanlar.